endi keyingisi kalimatu tavhid kalimatu tavhid ashhadu alla ilaha illallohu وحده لا şerike leh. Kaytaralımız. Eşhedü en la ilahe illallahu vahdehu la şerike leh. Bunu yakla bu geç. Kingiz kötemiz. Lehul mulku وله الحمد يحيي ويميت هذا رمز Lahul mulku وله الحمد yuhyi va yumit buni ham yodlab bo'lgach keyingisiga o'tamiz va huva hayyul la yamut qaytaramiz va huva hayyul la yamut buni ham yodlab bo'lgach keyingisiga o'tamiz biyadihil xoyru va huva ala kulli shay şey. in qodir in qodirda ixfo bor ya'ni in tanvini qof harfiga yo'qadi bu yerda sukunlik nunni ya'ni inning nunini qodir qofning chiqadigan joyiga yashirib ozgina dimo bilan o'qiladi qaytaramiz biyadihil xoyru va huva ala kulli şeyin kadir.